Simat punya cerita dengan judul Luak Kalung Janur. Kiriman dari Suryati VS. kawiwitane sing jenenge Wirya Katri iku wis randha anak-anake ya wis padha bebrayan dewi-dewi dadi dhewe wis ora duwe tanggungan keluarga nanging dasare wong ora gelem nganggur lan ora kepingin dadi sangganing anak malah yen bisa kepingin jajakake putu-putune mulo pakaryane dadi bakul dawet keliling tetep dilakoni Bangun bubar bu subuh wis wiwit masak legen gawi santen. Cendol adate wis digawi sore bubar ngisak. Esuk biar dagangan Dawet sak pirantine wis komplit plit plit. Kalbu mangkok mangkoke. Kuali isi santen, kendil isi legen, kowah isi cendol, dingklik, tumpuan mangkok, kabeh melebu tenggok sing digendong. Tangan nyangking timbo isi banyu. Wanci srengenge meletek wirya katri mesti wis mangkat saka ngomah arep ngidrake dagangane menyang desa ngadesa. Wirya katri wis duwe jadwal. Dino Senenan Kemis idr nyang desa-desa iring wetan. Dino Selasa lan Jumat idr nyang desa-desa iring kidul. Rebulan setu nyang desa-desa iring kulon. ahad idrinyang iring lor ngon diso sing akeh pegawini rehne dong prei dinesien ahad mesti kodo onong omah mulo kerep borongi dawete kanggu sabate sing lagi ngelumpuk kabeh dino iku meneri dino kemis wagi kaya padatan jam pitu esok wiryo katri wisamgo kanti dagangane komplit Tenggok digendong nganggu selendangi Tangan tengen nyangking ember isi banyu Tangan kiwo lembian kanggu Jogo keseimbangan awak Terus lumaku miturut jadwal mangetan Nadian arai mangetan nanging diso-diso sing diambah Yodi jadwal maneh Yodino senen dewe idring diso-diso sisi kidul wiwit teko kidul nganti teko lor yo dawete nek durung entek minger ngidul terus balik ngulon liwat desa liyane Ing dina kemis wagi ku wirya kliling wiwit disa jetis lan sak teruse kaya adate. Antarane jam 11 dheweke mlebu desa. Atine rumangsa cuwolan gumun. Ider dawet nganti jam 11 kok babar pisan ora ana wong nukoni. Mongko hawane garing kaya ngene. Ungsume wong padha gampang elak. isih ana pangarep-arep ing kono. Ana desa iki adate dawete laris sebab masyarakate wong-wong glidikan. Tegese pegaweane padha glidik utawa buruh. Ana sing tukang batu, tukang kayu, laden tukang utawa buruh serabutan dadi ajek nyekel duit. Nanging maneh-maneh wirya gelo wis ider wirawiri ing lurung-lurung sambar kono oleh towo ya bander cumengkling bantere ya ora karu-karuan Dawet dawet dawet telo dawet tembok Wiryo Katri rasane seger arum tur legi nanging meksa ya ora ana wong tuku malah mak gaduk lakune tekan ngarep gapura makom gedhe dheweke batin. Lho, aku kok idir mrene iki? Arep ngidiri sapa? Apa ngidiri kijing? Weryo balik ngetan menggok ngidul ngetan meneh karo tawa. Dawet, dawet. Dawet Mbok Wiryo Katri. Rasane seger arom tur legi. Bubar tawa ngono mak gaduk tekan ngarep gapura makom meneh. Batine Wiryo. Loh, Lah kok bisa tekan kene maneh iki mau kepriye to? Eh alah, wong ki lagi apes ora kaya wong. Luwak mangan tales, awak lagi apes. Luwak mangan tatal, awak lagi sial. Luwak kalong janur, awak lagi kocur. aku meneh ngetan terus nganti menggok ngalor terus ngetan batine kebak tondo pitakon lakune kok kaya mung lutek ana jero desa kono wae ya bener ki desa gedhe ning wiwit mau kok ora tekan-tekan plong-plongan lurung sing metu saka desa kene Dewe wis rumangsa wegah ider ing desa kono sebab wiwit mau ora ana wong nukoni. aja meneh nukoni wong lirik wae ora babar blas. Dicoba dheweke tawa meneh. Dawet, Dawet. Dawet e Mbok Wirya Katri loh. Rasane seger, arum, tur legi. Tetep ora ana wong tuku, ora ana wong lirik, malah maneh-maneh mak gaduk tekan ngarep gapura makom gedhe. Judhek atine Wirya Katri. Dheweke ora wedi ya mung judhek lan bingung. Akhire pepes pangarep-arepe. Tekate mung arep mulih. Dawete bubruk ora payu ya wis. Mula dheweke enggal-enggal ninggalake gapura makomiku mlaku ngidul, terus menggok ngulon arep mulih cang desane. Nanging rumangsane kok suwe ora tekan pinggir desa, ora metu-metu saka desa kono. Mongko srengenge wis ngliwang ngulon. Kira-kira telung jam meneh wis bakal surup surya. Lah kok ora metu-metu saka desa kene? Apa lelakon iki mergo, dekne kudu nginep ning kono, mangkono batine. Lagi wae mikir ngono jebul mak jegagi tekan ngarep gapura mako meneh. Sepisan iki Wirya ora judeg, ora bingung, ora wedi, nanging nesu. Ganti rai mangar-mangar lan meripat mencereng dhewe ngulatake kuburan-kuburan ing jero makam. Tangan nuding-nuding karo muni-muni. Eh, lah kowe jarak ganggu aku to. He, demi jaratan. Aja main demi-demitan. Ayo yen wani, ngetoo. Arep jaluk dawet, tak wenehi. Arep tuku dawet, tak doli. Arep borong dawetku kabeh. Borongan waton cocok regane. nanging ngetok lah nek ora ngetok apa njaluk tak uyuwi kowe heh ayo padha ngetok aja mung main demi-demitan kowe heh para demi jaratan sampean ki konek-konek ki sapa? Wiryo Katri kaget. Bareng weruh-weruh ana bocah ngadeg ing sandinge, takon-takon perkara oleh muni-muni. Bocah iku disawang katon polos lan lugu, ngomong meneh. Wiwit tau tak goleki, kok malah muni-muni ana kene. Kowe goleki aku? Arep ngopo? Arep tuku dawet? Ora, Mbah. Sampeyan dikon maro nyanggone yang arep ditukoni dawet. Oh, iya. Lah, omahe eyangmu iku sing ndi? Ayo ngetepne aku. Omonge bocah iku karo ndisiki mlaku. Wiryo ngetutake ing gurine. Ora let wis tekan omah gedhe model joglo. Ing emperan ana wong wadon tuwa nyandangi alus sajak miayeni. Weruh tekane Wiryo Katri, wanita sepo iku guneman. ya Dawetmu arep gak tuku kabeh sak amanane Arep tanggo bancan kanggo ngancani sego tumpeng sing wis dak tata iki Tulung ya Le Cendol santen lan meginmu salinono nyang wadah sing wis dak cepake kuwi Oh inggih Nyai Ing emper cedak tatanan tumpeng janganan pancen wis cumawis wis kuali telu Cekat-ceket piriyong liling santen legen lancin doli menyang kuali kasebut. Sakwisi rampung ngedoli dawet wong wadon sepuh iku ngulungi duit seket ewu marang wirya Mesti wai wirya kaget. Nyai, artane kok kata sangat. Dawet kuloniku ajine namung sedoso ewu. Ya wes rata apa lek, tantanan bae aku ki lagi syukuran saka bunga-bungaku putuku tambah siji meneh tantanan bae nggonen jajakake putumu ya oh inggih nyai matur nuwun sanget mugi nyai pinaringan panjang yuswa awet momong anak putu ya le kowe ya tak dongake panjang umur awet momong putumu nyuwun pamit nyai Lungo ngungkurake wanita sepuh iku ninggalake omah joglo sing latare jembar iku lagi wae metu saka cempuri omah joglo mlangkah gapura kepethuk Mas Guru Latif sing pas lagi liwat kono Mas Guru iku salah siji langganane Wiryo ing desa kono sajak kaget lan gumun Mas Guru Latif ngaruwi lho lek Wiryo sampean iku saking pundi kok Saking dalemnya nyai, ...dawat kula diborong sedaya niki wau. Omong ngono lek wirya karo noleh memburi. Nanging kaya ngopo ngagete. Kaget sakala awake dadi merinding kabeh. Omah joglo plataran jembar mawis ora ana. Sing katon ing gurine wirya jebul jaratan gedhe. Astagfirullahaladzim. Wonten apa, Lek? Ampun ajrih, sampean critake wonten apa? Wirya banjur nyeritake lelakone sing tansah Godak haduk makom wiwit mau awan nganti sore. Nganti akhire dawete diborong kanggo sukuran mapak putune nyai sing tambah siji. Mas guru mantuk-mantuk. Pancen lek seminggu kepengker sing dikuburing makom mriki tambah setunggal. Mungkin niku sing dimaksud tambah putu. Nanging pun wedi lan pun kapok dodol dawet mriki. guneme Mas Guru nerangake. Wah, lah mangke nek kula dibingung-bingungake malah kados wau pripun Mas Guru? Mas Guru Latif sing guru agama iku gumuyu ngandani. Sesuk malih yen lewat ngarep gapura makom iki sampean uluk salam. Assalamualaikum ya ahli kubur ngaten. Insyaallah sampean boten dipun bingungaken. Oh, matur nuwun lho Mas Guru. Atine bungah sebab duit sing menehi mbok nyaine mau tetelo isih utuh ah wong nek lagi bejo ya ora kaya wong iki wak kalung janur wong awak lagi mujur luwak mangan jagung awak lagi untung mangkono batine priya katri sing pancen seneng guyon anda bersama tim Cimat Aum.